Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Mm, antes tú no querías, quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Mm, yo perreo sola. sola. yo sola. Ok, ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con él el amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella sola. Ella perrea Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta Los Phillies en la Louis en la guarda. Y me dice papi. papi Estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida corta me dice papi. Papi, sí. dura como Nati. Ah. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Mm, antes tú no querías. cuando yo dije Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Yo nunca te pichaba, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. so sola.